أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم شككتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta Lahadi 13 ga watan Jumada akhir shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin biyar, bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa Madina wanda ta zo daidai da sha uku ga watan Afrilu na shekara ta dubu biyu da sha hudu. kamar dai da aka saba shirin fasiyo rahama shirin ne da kan amsa tambayoyin da ko masu sauraro kuke aikowa zuwa ga malam waɗanda suka shafi addini da kuma rayuwa akan lambobin waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wata sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai cikin sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar haka zai ka za ku yi aiko da sakonnin ku ta adireshin mu na imel a fatin rahama a tiyahu dot ko kuma ta shafin mu na fatin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook. kamar dai da aka saba muna tare da shehin malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani umaru jan Lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano kuma sunana ana Idris sassan wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin kamar dai da aka saba akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أمام السلام ومن الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجيء من فارم قناة كان حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي كل سلامة من الناس صدقة وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو تحمل له أو ترفع له عليها متاعه خطوته صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة annabi ya ce kowace gaɓa ta mutane akwai sadaka a kanta kowane yini da rana za ta fudo a cikinsa da za ka yi sulhu tsakankanin mutane guda biyu to akwai wannan ma sadaka ce hakanan ka taimaka wa mutum dangane da dabbarsa ka taimaka masa ya hau kanta ko ka taimaka masa ya dora kayansa a kanta wannan ma sadaka ce a sallallahu alaihi wasallam ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaqa dadar kalma wato magana mai daɗi da zaka gaya wa mutum ita ma sadaka ce hakanan dukkan wani tattaki tattaki da zaka yi zuwa sallah ita ma sadaka ce hakanan kawar da wani abin da zai cutar da mutane daga kan hanyar su ita ma wannan shi ma sadaka ne muka ce ni'imomin da Allah ta'ala yi wa ɗan adam suna da yawa kuma ɗan adam ba zai iya yi wa biyan Allah ta'ala haƙƙin waɗannan ni'imomi ba saboda ubangiji ta Ala, ya shar'anta masa godiya godiya ba shine ka biya haƙƙin ni'imar da yake kanka ba ka dai gode wa Allah ta'ala ita ba kuma wannan godiyar ubangiji ya sanya ta ibada ce Ya yi maka ni'ima ya ce ka gode kuma in ka gode kuma ya ba ka lada ya yi maka ƙari cilayin shakartum la na wala in ka kafartum inna azabi la shadid in kuka gode in kara muku kaga ni'ima akan ni'ima ita ni'imar tana bukatar kai godiya kuma in kai godiyar kuma Allah ta'ala ya baka lada akan ta babu shakka wannan ni'ima ce bisa bisa ni'ima to saboda ubangiji ta'ala ya hore maka hanyoyi da dama waɗanda zaka samu lada kuma ka gode wa Allah ta karkashin su ubangiji ta'ala ya sanya hanyoyin da suke baka wannan daman da yawa a cikin rayuwarka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu yawmin tatlu fi shamsi sadir bayna lisnayn sadaka idan rana ta hudu a kowace rana ka iya sulhu tsakankanin mutane guda biyu sulhu na adalci to wannan iskansa sadaka ce ce wato inu rajula fi dabbatihi ka taimaka wa mutum akan dabbarsa akan abin hawansa ka taimaka masa wajen ya hau ko ka taimaka masa wajen ya dora kaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ma sadaka ne yayin da za ka ga mutum yana kikika ka kamar a wancan lokacin da ake hawan dabba idan raƙumi ne sai an gunar da shi an gurfanar da shi sannan a hau ta yi ka samu wani yana tukwari da zai gurfanar da abin hawan nashi ya kasa ka taimaka masa ya gurfana ko ya kasance mutum ne wanda yake musaki ne yana da wato na kasa tare da shi abuwa kuma yana bukatar abin hawa ka taimaka masa wajen ya hau wannan abin hawan to in kai haka ka samu ladan cikakkiyar sadaka ko mutum ne da abin sa irin na zamani ce mutum yana da mota ko babur ya samu matsala yana bukatar taimakonka ka tsaya ka ga ka taimaka masa ka taimaka masa wajen tuyi ko ka taimaka masa wajen ka bashi abin da zai kwance safaya taya ya saka taya wannan ba sadaka kai sauraka duk wani taimako da za ka yi masa akan wannan abin hawa da ya samu matsala da shi to bangi ta'ala zai baka cikakken ladan wanda ya yi sadaka ko mutum ne da kaya yake so ya dora akan abin hawansa ya zama da ba zai iya dorawa ba sai an tallafa masa shi ba wannan sadaka ne ko kuma mutum ne ma yake dauke da zai dauki kayan aka amma yana bukatar a taya shi a dora masa to shi ba in kai haka ka samu ladan sadaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal kalimatu tayyiba kalma da dada wato da magana mai kyau da zaka ga yawa mutum tun daga sallama da za ka yi masa ko ka ansa sallamarsa ko ya yi tambaya ka ba shi ansa ko ya ɓace ka nuna masa hanya ko ko dai kowace irin kalma dai da za ka gaya mutum ya ji daɗinta to wannan ita kanta sadaka ne Allah ta'ala na cewa qululun nasi husna ku gaya wa mutane magana mai daɗi wa idza qultum wa lauka kana za qur'an za ku yi magana ku faɗi ta adalci haka musulunci yana son ka faɗi magana mai kyau kalimatun tayyiba ka shajaratin tayyiba ce magana da daddada kamar bishiya ce wacce take daddada saboda haka yana daga cikin abin da musulunci ya bude wa mutum na kofar samun lada shine magana mai kyau da zai gaya wa mutane a yanzu za mu ga abubuwa sun canza wani in ya rubuta baki to za ka ji maganganunsa ba su da kyau wani za ga yi magana yake da abokinsa amma duk dan lokaci kaɗan sai ya mulmulo ashar ya dura masa to kaga wannan ba ba ka kiran wannan magana mai daɗi ba ka ce wa ashar kalima bayyi ba ba. amma kalmar na gode kalmar Allah ya saka da alkhairi kalla Allah ya maka albarka Allah ya biya ka abubuwa dai waɗanda za su gaya mutum ya ji daɗi ko da kuwa shi zai gaya maka wadda ciki ba mai daɗi ba kai ka fuskance shi da kalma mai daɗi Allah ta'ala cewa idfa billati hi ahsan fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan kyakkyawa alhasana wa sayyi'a da kyakkyawa da mummuna ba za su taba zama daidai ba wani ya gaya maka mummuna kai ka gaya masa mai kyau to ba za ku taba zama daidai a gurin Allah ba idfa billati hi ahsan kai ka bayar da wacce tafi kyau ka gabatar da abin da ya fi kyau ba ma mai kyau ba a'a akwai mai kyau akwai wanda ya fi kyau to kai kai wanda ya fi kyau din fa bai ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai ka ga wanda tsakaninka da shi ba ga miciji ya zama kamar wani aboki na kud da kud kamar dan uwa Allah ta'ala ce ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzan azim ba kowa yake iya samun irin waɗannan ɗabi'u ba ko irin wannan ɗabi'a sai wanda yake mai haƙuri sai waɗanda suke da haƙuri da juriya ba kuma kowa ake sa shi ya samu wadda ɗabi'a ba illa zo hasbin azim sai wanda yake da rabo mai girma to kalma da daɗa mutum ya zo ya roƙa a kunka ka ce ya haƙuri baka da shi ko ka yi haƙuri allah ya baka kalma ce mai daɗi to ita kanta wannan sadaka ce da ce wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaka duk wani taku da zaka yi zuwa masallaci sadaka ne sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya fita masallaci in ya daga kafarsa za a rubuta masa lada in ya aje ta za a kankare masa laifinsa ka kaga iya tafiyar ka iya samun lada da daukakar daraja da za ka samu a gurin Allah da kuma kan kare maka kurakure da laifuka da ubangiji ta ta'ala zai shi za ga wasu daga cikin sahabbai sun fi sha'awar ma ya zama da gidajen su kusa kusa suke da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, nesa suke da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda su samu wannan ladan akwai wani wanda aka yi masa magana cewa yaya gidansa bayan gari ya dawo yanzu cikin gari mana kusa da masallaci sai ya ce ai shi baya son ya zama ya ga katangar shi dike da katangar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabin da ya ji wannan magana sai bai fahimce ta ba sai ya ruga ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga hawa ne wai shi baya sha'awar ya ga ya hada katanga da kai ya rasulullah to da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai yanke hukunci ba ne kai tsaye sai ya ji ta bakin mutum wanda wannan shine adalci da sanda ka ji wata magana an dauko maka an cewa na ya faɗa to ta yi yana da kyakkyawar manufa akwai abin da yake nufi wanda takila in ka ji abin da yake nufi kai ma za ka goyi bayansa to ka tambaye shi ka kira shi a tambaye shi me yace kuma me yasa ya faɗa haka amma ka yanke hukunci kai tsaye ba tare da bincike ba tare da ka tambayi wanda maganar aka ce ya faɗa ba to wannan ba kai masa adalci ba ka duba shedan lokacin da Allah ta'ala ya ce a yi sujada ga annabi adam ya ƙiye sujada Allah ta'ala bai yanke masa hukunci ba sai da ya tambaye shi ma mana aka Allah ta sujada iza amartaka me ya hana ka yi sujada ba lokacin da saka Allah ta'ala yana iya tsine masa nan take amma sai da ya nemi ya ji hujjarsa duk da ya san cewa bai da wata hujja to annabi ya ce a kirawo shi an ce ka ce ba ka sha'awar ka ga katangar ka ta liƙe tawa ya ce ya zai saboda in samu ladan tattaki da nake yi daga gidana zuwa masallacinka in na dawo na makoce na makotaci katangar ka to wannan tattakin kuma shi ke na yanar saraya to kaga wannan abu ne lokacin da banu salima suke so su taso daga unguwarsu su dawo cikin madina kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su diyarakum tuktab ku tsaya can gidaddajin ku kar ku ce za ku shigo kusa da inda nake sai a rubuta muku tafiyar takun ku da kuke sai a rubuta muku takun ladan takun da kuke zuwa nan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaka duk takin da kai zuwa masallaci sadaka ne duk da cewa in zaka je masallaci da dole kai tattaki ba zan za a sa ka tafi masallaci ba da tattakin ba to amma kuma shi kansa tattakin sai ya zama na ba a barka haka ba ana rubuta maka lada a kansa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam wato maitul an tariqi sadaka ka kawar da kazanta ko abin da zai cutar daga kan hanya shi ma sadaka ne wato duk abin da ka san zai cutar da mutane ka kawar da shi daga kan hanya in kai haka to za a rubuta maka ladan sadaka to kaga wannan musulunci abinda yake kira ma yake kwadaitar da ƴaƴansa akan sa kenan cewa duk sanda suka ga wani abu mai cutarwa akan hanya ko wani abin da zai sa mutane su rika yankemin sa to su kawar da shi ba wai su rika samar da shi ba mu yanzu abin takeici ba maganar kawowa ake yi ba ma a'a mutane su suke zuwa su zubar da shara akan hanya su zubar da abin da zai cutar da mutane akan hanya su zubar da duwatsu akan hanya mutum yana tafiya yana cin wani abu kan yanzu tsakar hanya sai yadda abu kuma sun gwangwanin ko kwalbar ko wani abu to kaga anan aka san abin da shi musulunci ya ce kai shi ce wata tumetul aza ka kawar da ka kawar da shi abin da zai cutar da mutane dutse ne ka gani ko yara sun kawo shi ko wani abu ya turo shi kokari ka abin nan amma za ga mutane sun saki kwatocinsu wa mutum in kwata ta fita daga gidansu to ta je ko ina ma shi ba abin da ya dame shi wannan baya daga cikin adalci baya daga cikin koyarwa ta musulunci idan wanda zai kawar an ba shi ladata wanda kuma zai haifar mu mutane abin da zai cuce su to wannan shi kuma zai samu zai samu alhaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku guji abubuwa biyu da suke jawo la'ana to da yake zuwa gurin da mutane suke hutawa ya yi musu ba haya ko zuwa musu kazanta ko wanda zai zo gurin da mutane suke wucewa na ma sakar musu da kazanta tukarar mutane da za su rika sakin ruwa yana ruwan kwatami yana bata layi kuma sun san cewa daga gidansu yake wannan ruwan amma sun yadda inda ya bar gidansu to ya bata layin da jama'a suke wucewa babu shakka waɗannan suna babban laifi suna laifi kuma suna ɗaukan alhaki kuma duk wanda ya buɗe baki ya ce Allah ya isa ta kama su Allah ta'ala ba zai bar su ba shi yasa a musulunci ya ma kwadaitar koda ba koda ba daga gidanka abin yake ba in ka gaishe akan hanya to ka kawar da shi in kai haka zaka samu layan sadaka Allah ta'ala ya ba mu dace sanin musulmanin malakin ne mu ta farko a wannan mako ta fito ne da wannan rana ta fito ne daga sannan ta farko a wannan rana ta fito ne daga umar tofa wanda ke cewa shin shar'i ne idan mutum ya istihara sai ya ga al'amarin a cikin mafarkinsa a wannan ba ba ba ma faɗi haka ba ita istikhara kana ba wa Allah zaɓi ne cewa ya Allah idan wani al'amari alkhairi ne gare ni addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ubangiji ka sassauta mun samun abin ka hore mun hanyar samun kuma ka sawwaka mun samun sa idan kuma abin da sharri ne a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ya ubangiji ka kawar da ni da kansa ka kawar da shi da kaina kuma ka hore min wanda ya fi alkhairi shine abin da mai istikhara yake roƙo ba ka roƙon Allah kake yi sai ka jira sakamako ko karɓar addu'an nan taka idan Allah ta'ala ya san abin alkhairi ne gare ka sai ya ƙara sa maka sansa kuma ya kara hore maka hanyoyin samunsa ya rika cire maka dukkan wata matsala da za ta iya faruwa cikinsa to wani alama ce ta cewa ubangiji ta'ala ya zaɓa maka wannan abu ka je kana son abin kuma matsalolin duk da kake tunanin za ka fuskanta a cikin abin ka ji babu su ka ga hanyoyin samun abin suna ta kara buɗe maka to kaga alamar ta ala ya karɓi wannan addu'ar da kai cewa Allah ta'ala ya yassara maka shi ya hore maka shi shi kuma idan abin kaga yana ta ƙara tsawala, abubuwa suna ta ƙara zuwa na matsaloli a waɗanda za su hana samun abin yau matsalar yau daban ta gobe daban ta rana daban ta dare daban to alama ce cikin cewa umarni ta alama baya son ka da abu. ko ka ji abin ma yana fita daga ranka yana ta kara fita daga ranka to alama ce cewa wannan Allah ta'ala bai maka zaɓi ba amma mutum ya ce wai zai gani a mafarki wannan shirme ne babu inda aka aka ce sai a mafarki zaka gani kuma ita istihara kamar da muka sha fadakarwa kai mutum shi yake addu'a ce mutum yake bayan raka raka'a biyu ba ta farilla ba yayi raka'a biyu da ba ta farilla ba yayi da kansa amma ba inda aka ce wani yayi wani istikhara sai ka ji an je gurin malami wazai zai istikhara malami ba a ce shi ne ke kai da za ka yi sai aka ce kai sallah raka'a biyu na bai ce idan ɗayanku yana da wata bukata to sai ya yi sallah raka'a biyu ba ta farilla ba sau da kai ne aka bukace ka kai ba wani ne zai yi maka ba na sakon bashir aliyu wadda ke cewa malam idan mutum ya manta da yi sallar azahar ba har sai da ya fara yi tala'asar la'asar zai yi ko kuwa niya kawai zai canza ya ci gaba idan mutum ya fara sallar la'asar ya tuna bai la'azahar ba sai gammala da asar sansa ya gama sai zo ya azahar sansa jera sallolin mustahabi ne ba wajibi ba ne mustahabi ne yin wato salloli a tafi su a gida amma har lokacin sallar la'asar ya zo kuma har ya fara ta babu babu maganar cewa kana cikin sallar azahar kuma ta rikide ta koma da koma la'asar mana ba za ta yi ba saboda ka zahar la'asar da ka fara sai kammala la'asar ɗin kan kuma har ka ainihin fasa to sai ka yi azahar ɗin amma in har ka fara sai ka kammala tun sai saƙon usman muhammad wanda ke cewa da ana malam a yi mana ƙarin bayani game da sharɗan yin ƙarin aure to babban sharaɗi babba ne adalci domin allah ta'ala da ya faɗi fankihu ma tsaba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' yace in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika anna alla ta'ulu Sai ku aure waɗanda suka yi muku na mata biyu ko uku uku biyu ko uku ko hudu masna wa thulatha wa ruba' biyu ko uku ko hudu ce fa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku iya adalci tsakanin su ba wahida to ku aure dai tak zalika adna Allah ta'ala to kaga ashe a babban abin da ake bukata ya zama da mutum zai iya adalci to duk sauran sharuɗin da za a ambata a nan wato cuko ne na wannan sharuɗin na farko shine jigo samun yin adalci daga baya kuma sai a yi maganar cewa tabbata cewa za ka iya rike su za ka iya ba su haƙƙinsu na zamanta wasu matan ka ne kada ka je ka jajibo abinda ba za ka iya rikewa ba mata da ka auro wata gida ba ka iya rikewa ba ka je ka auro wata biyu ga ta gida ana hannu baka hannu babu ba ka da mazauni duk uh, shekara sai an kai ruwa rana da kai wajen ka biya kudin haya wani lokaci ma sai an yi ma barazanar za a kore ka za ka je ka kana ta roƙo ka je nan ka yi ‘yan murya ka je can kamar rerece ka je kuma waɗancan ka yi musu kuka sannan ka har haɗu abinda za ka biya kuɗin haya to amma kawai wata rana saboda ka samu wata dubu ɗari sai ka ce za ka je ka yi aure ka kashe ta ka je ka yi aure kuma a zo a kuma tsugunawa to gaskiya wannan ba musulunci ba ne akwai waɗanda suke ba mu wasu wani eh, hadisin da ba hadisin manzan Allah ba cewa wani ya zo yana cikin talauci annabi ya ce zai kai aure da je aure ya dawo ce ya rasu ina nan cikin talauci na abin sai kara gaba ya kara gaba ya annabi ce zai ka kara aure ya kuma dawowa wai annabi ce zai ka kara aure to wannan ba annabi annabi faɗi haka ba kuma ƙarya ake Allah ta'ala abin da yake gaya mana cewa ah, wanda faliyasta afifin da zina laye jino nikahan hatta yi ne Allah Allah cewa waɗanda ba za su iya samun aure ba saboda ba su da wadata to su riƙe kansu su kame kansu har Allah ta'ala ya wadata su ba cewa ya yi ba ku je ku yi aure ku samu wadata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya kutan dazan samari wanda yake da karfin yake da ikon aure sai da ya ce manista ba abin kun ba'a alba'a shine mu'unatan nika abinda zaka iya daukan dawaniyar aure da shi wanda yake iya daukan dawaniyar aure to ya aure kaga ashe wanda ba zai iya daukan dawaniyar sa ba baya da kudin aure baya da kudin da zai rike ko sana'a da zai rike matar to kada ya ce zai je yayi da sai annabi ya ce kawai ya kusa bari ku je ku yi aure ba maganar a kawo sharadin in kana da ku abinda zaka rike ta da shi saboda bai sai a ce to ai in kai auren zaka samu wannan musulunci bai faɗa haka ba shi yasa lokacin da fatima bintu qais ta zo tana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam tana neman shawararsa game da zawarawanta da suka fito suna son wa za ta aura tsakanin muawiya Ibn abi sufyan da kuma Abu Abu jahm abu jahm annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa amma muawiya fa su'lukul la mal muawiya ba shi da sana'a zaune yake ba da komai ba da kuɗi kaga da annabi sai ta aure shi dan dan su kuɗi sai ya ce masa ba da kuɗi shi kuma abu jiham yana yawan dukan matansa don kake ke usama kaga da shaida a ce kawai mutum in ya yi aure kuɗi yake yi to annabi zai ce mu aure baya da kuɗi ba ah, to ga hanyar da zai samu kuɗi kuma sai annabi ya hana shi aurenta sai ce masa la mala lahu ashe kaga ana ana son wanda zai yi zai yi aure din ya zama yana da abin da ya dogara da shi na sana'a da zai rike matarsa ya kula da haƙoƙinta yana da lafiyan da zai rike ta wani ba da isasshiyar lafiya kuma ce zai karo aure don ba zuwa ita rigima ita rikici saboda ka duk waɗannan abubuwa yana da kyau a ambace su yayin da mutum yake kwallon rike a ƙara aure to inda duk zai zama yana da wannan amma kuma shi a karan kansa ya san yana da launi ba zai iya adalci ba tsakanin matan da zai aura to Allah ta'ala ce fa in shiftum Allah ta'dilu in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba fawahida to ku aure ku aure kwaya daya saboda ka sai ka tsaya akan mace daya haka Allah ta'ala ce in tun Allah ta'dilu saboda ka wannan adalci shine kashin wato bayan ƙara aure biyu uku hudu babu su babu shi to shi kenan sai dai a hakura sai sakon Muhammad Aliyu wanda ke cewa malam menene hukuncin yin rantsuwa da Alkur'ani alkur'ani maganar Allah ce maganar Allah sifarsa ce a sifarsa kuma ana rantsuwa da ita aka rantsi da sifar Allah da sunansa da sunansa da sifarsa ana rantsuwa alkur'ani kuma maganarsa ce Allah ta'ala yana cewa wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa a hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annan qawmun la idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka to ka bashi gurin fakewa har ya ji maganar Allah ma'ana har ya samu sauraron alkur'ani to kaga Allah ta'ala ya kirawo alkur'ani maganarsa kuma maganarsa sifarsa ce sifar Allah kuma sifarsa sifa ce wa abin nan sifar Allah kuma ana rantsuwa da ita kamar yadda ake rantsuwa da sunan Allah saboda ka ya halatta a rantsi da alkur'ani sai wannan tace shin mace za ta iya bin sallar juma'a daga cikin gidanta kasancewa tana kusa da masallaci a'a mace ba za ta bi sallar juma'a ba ko wani juma'a daga cikin gidanta in tana son ta yi sallar juma'a sai dai ta fito ta zo masallaci ta zauna inda mata aka ware suke zama a masallacin amma ba daga gidanta ba in tana gida ta yi sallah a gidanta wannan ma shi ya ma lada sama da ta zo ma masallacin annabi sallallahu alaihi sallam da cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna kakku hana mata bayan Allah zuwa masallaci, amma su yi sallah a gidan dajin su yannan shi yafi alkhairi sauraka in ce sallah a ɗakinta ya fi ta zo masallaci ya ladan da za ta samu ya ɗara wanda za ta samu in ta zo masallaci amma in tana kwaɗayin suwa masallaci ɗin watakila ko dan ta ji hudu ba ko don ta ji kwaɗakarwa da to wannan kuma ya halatta ta zo amma ba wai ta biyu daga cikin gida ba sai ali unguwa uku wanda ke cewa shin ya halatta a sumunce kabari ko a yi masa wata alama da za a gane shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a sumunce kabari ya hana kuma a yi gini a kansa na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujassasa qubur aw an alaiha annabi ya hana a yi wa kabari siminti kuma ya hana a yi gini a kansa wannan hadisi ne sahihi kuma hadisan da suka zo akan wannan suna da yawa su hana a sa wa kabari alabin eh, siminti eh, saboda ka ana son a tashi binne kabari in aka tashi kabari ba a son shi ya yi tudu da yawa ya yi tsiri ya yi tozo sannan kuma eh, ana so a yi da shi wato sama su kai tuzo nan sannan kai abin nan annabi sallallahu ya tura na ali ya umarce shi da cewa kada ya bar wani tsabari wanda yake da tozo sai ya daidaita shi ana so ya tashi daidaita shi ya wuce dani guda ka ya wuce dani guda sannan kuma sama su kai ya yi tudu sannan kuma a yadda a sa siminti a siminti shi ba to sakon da ke cewa shin mutumin da ke cikin janaba zai iya ambatar sunan Allah in ya yi wanka ya yi ɗahara wannan mustahabbi ne mustahabbi ne ya ambaci sunan Allah cikin tahara da sallallahu alaihi wasallam ni akrahu akrahu an azkura Allah ala bayar tahara ina kyankamin in Allah ba bisa ɗahara ba shi ya sa lokacin da ya boli wani ya masa sallama da sarar alaihi bai amsa sallamarsa ba sai da yayi taimama sai da ya taimama a cikin wata katanga sannan an su sallamarsa ya juyo yake ce masa don ya ba shi uzuri kai ya je ya yi sallama bai ansa masa nan take ba da ce ina damar in ambaci Allah ba bisa tsarki ba saura ka wadda mustahabbi ne ka yi tsarki lokacin da kake so ka ambaci sunan Allah assalamu tsoron Allah ne shi yasa bai ansa sallamar ba amma ba wajibi ba ne da mutum zai ambaci sunan Allah ɗin a lokacin ba a cewa yayi laifi ko yayi yi zunubi ko ya yi sabo a'a da dai aka fi so ne a ce ya yi ɗahara ɗin kuma ita janaba ba dai take da haila ba ita haila wani abu ne da in ya zo sai ya ɗauki mace ba ta da iko ta ta ɗauke wa kanta haila sai lokacin tafiyar ta yayi to kaga ita hukuncin ta zai sha bamban da mai janaba shi mai janaba duk lokacin da ya so ya kawar zai iya kawarwa ba wani abu ne da yake bin shi sai lokacin karshen sa ya zo ya tsaya to shi yasa ita hukuncin ta yake da sassauci yake da sauki ma akan mai janaba waka ita ma za ta yi ambatan Allah a yayin da take cikin hailarta ba za a raba ta da ambatan Allah ba a cikin waɗannan kwanaki akan abin da ba ita ce ta yi wa kanta ta zaba wa kanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Aisha inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati Adam ta wannan haila wani abu ne da Allah ta'ala ya kaddara wa ƴaƴan annabi Adam mata saboda haka ba wani abu ne da ita ta kaddara wa kanta bare a ce ta je ta kawar sabanin janaba shi mai janaba yana iya kawarwa da sanda ya ga dama to shi yasa shi sai ya kawar in yaso sai ya ci gaba da ambatan Allah din amma da a ce zai ambaci Allah din ku ce la haula wala quwwata illa billah ko ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu kuma makamacin haka ba a cewa yayi zunubi ko yayi laifi. sai sakon Hafizu Shehu wanda ke cewa malamin ne ingancin cewa matar aure za ta iya yin karin gashi to manzaro ne na malamai dangane da wannan akwai malaman da suke cewa idan kana za ta zauje idan tana da miji a cikin matsaba shafi'iya macen da take da miji za ta iya kara gashinta sabanin wacce ba ta da miji magana ce a matsaba shafi'iya so da man malikiya abinda suke magana a akai shine idan sadar da gashin a kai haramun ne amma in dorawa akai wanda dorawa yi su wannan daman sun ce wannan ba haramun ba ne. su kuma mazhabar hanabila abinda suke faɗa ne, idan akwai bukata wato in akwai bukata mace ce ta samu matsala tana da gashi gashin ta zube ta zama haka gatan in ta shiga cikin yan uwanta mata za a iya mata ma dariya an ga kanta to suka ce wannan ba laifi ta sa gashin da za ta kawar da wannan aibin da yake tattare da ita wato kamar mutumin da haƙorinsa ne ya cire aka yi masa wani annabi sallallahu alaihi akwai cikin sahabbansa wanda hancinsa ya ya cire annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana eh, azurfa kaga ya jona hancin da ba na shi a jikinsa ba wannan duk ba cikin tagayyur khalqillah wannan izalatul izalatul darar ko izalatul adha kawar da abin da zai cutar shi kuma a ka'idar musulunci a zarar yuzar da abin da zai cutar da kai kana iya kawar da shi sauran suka ce idan akwai bukatar haka to abu matsala don don ta kara gashin saboda dacen tana da gashi kuma ya zube ko wani abu ya faru gashin ta yi tafi to za ta abin nan Abin da suka yi ittifaki a kai shine ba za a yi amfani da gashin dan adam ba wacce ta yi amfani da gashin ɗan adam wajen ta tsara wa kanta gashi ko kuma ta yi amfani da gashin da zai zama tadlisi wato za ta rika nuna wa mutane ita mai gashi ce alhalin kuma ba mai gashin mace wanda wataƙila a irin haka idan ba mai aure ba ce wani kanta haka cike da gashi ya cewa gashin gaske ne sai aure ta kuma ce an cuce shi ta haice shi a ita rigima to wannan shi ne wasu malamai suka ce irin wannan bai halatta amma idan har gashin da za ta sa wani abu ne da za a iya ganewa ba sajewa yake da gashinta ba kai da ka gani kasan wannan ba gashinta ba ne ko ba gashin ɗan adam ba ne ɗorawa ta yi a gurin malikiya su ba babu matsala in a ba ta da gashi ne ta yi sa wannan saboda ta kawar da munin da yake tattare da ita a gurin hanabila baya da matsala idan mai miji ce a gurin ba baya da matsala to anan ne aka samu maganar mai miji ta shigo. Cikin sakon Ibrahim Salisu Adamu likita. malam wani wata addu'a ce mutum zai yi a lokacin da shedan yake sanya masa shakku da wasu wasi a cikin addininsa to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai idan mutum ya ji wannan ya ce amantu billah ka ce amantu billah kuma shi da mai shedan yana sanya wa mutumin da yake da addini ne wasu wasi ya rika yi masa wasu wasi a cikin zuciyarsa amma mutumin da ba shi da addini zuciyarsa fanko take ko kuma a'a shaidanun ne a cikin zuciyarsa kaga ai ba bukatar kuma shaidan zai ta masa wasu wasu to na wasu wasu zai masa shi ma ya zama shaidan din a karan kansa ka shaiɗan yana yi wa mutumin da yake da addinin ne ma ka ji irin wannan to alama ce kamar yadda annabi yake cewa zalika ka zaka hul iman lokacin da sahabbai suke gaya masa cewa wani mutum ne zo yace yake gaya wa yake annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yakan ji wani abu da da ya furta shi ya faɗi abin gara ya rikito daga sama ya faɗo ya halaka annabi ɗin sahabai suka ci ai mamuna ji annabi ya ce awata na haza kukan ji haka za ka sarihul imani ce wannan shi shine tsantsar imani wato kamar barawo ne in ka ga ya shiga guri yana da san akwai abin da zai samu barawo ba zai shiga kango ba ya ce zai yi sata ga gurin da ya san babu wani abu inda ka ga ya shiga to yana jin cewa akwai wani abu mai tsada wani abu mai kima da zai sata to haka shi ɗan yake in ya sadatso zuciya to akwai abin da yake so ya sace a cikin zuciyar imanin kenan yana cikin zuciyar haka idan mutum ya ji haka ya ce amantu billah kada wannan ya daga masa hankali ko ya ƙara sashi rikice in ya rikice kuma ya shiga wasu tunani-tunani wanda ya ɗan ya yi nasara a kansa ya rika jin sallah ba ta yi ba a aikin addinin sa bai yi ba duk ayyukan lada da aikin ibada da yake yi duk ba yi ba watakila wannan ma sa shi kawai daina ma ce to shi ba duk gashi ayyukansa sama da sun rushe to ba haka ba ne saboda haka in mutum ya ji wannan kawai abinda zai ce amanta billah ɗayan ku zai zo yana ce yana yana shi dan zai zo wa ɗayan ku yana cewa waye ya halicci kaza waye ya halicci kaza waye ya halicci kaza karshe ba ce da shi waye halicci Allah na ce idan ka ji haka fa qul amantu billah to sai ta kun shi to mai sha'i yan kusa wanda ke cewa malami ne ne hukuncin mutumin da kullum baya samun sula asibai so idan wata larura ce wacce tafi karfinsa ce shi in yi kwanta baccinsa haka yake ko ba wai ganganci yake ba ko yake kwantawa ne da wuri ko ya shagalta da kalle-kalle a shi haka Allah ya jarrabe shi to wannan ba yadda za ka yi da shi kuma ba za ka iya ba za ka iya fasikantar da shi ba ko kace da shi bai damu da addini wanda ya zama larura ya zama larura amma wanda shi kalle-kalle misali zai yi sai can dare karfe uku karfe hudu dab da asuba sannan ya kwanta saboda haka har gari ya waye bai tashi ba to kaga anan wani abu ne wanda ya yi da ganganci Allah ta'ala zai kama shi da wannan gangancin haka nan mutumin da watakila a area da yake ko akwai barazana ko akwai tsoro ko akwai wani abu wanda da yake zai iya razana masa rayuwarsa kaga zama wani watakila wani mutum ne wanda ana tsammanin cewa fitarsa daidai wannan lokacin akwai haɗari sai aka ba shi shawara cewa to yi dakata to wannan shi ma yana da uzuri amma mutumin da ba wani hatsari ba wani da ya damu da shi ko ba wani zaman lafiya ake a guri to ba ba ba dalilin da zai sa ya zaman sa ya zuwa sallah wanda ya yi laifi in yi haka to sai sakon nuran gombe wanda ke cewa malam mene hukuncin auren da zargi ya shiga cikinsa mana ma'auratan suna zargin junansu to auren sa yana nan mutukar dai ba shi ne yace ya sake ta ba dan yana zargin ta zargi ba shi ne ya saki ba idan mutum yana zargin matarsa ko tana dauke da ciki yace ba cikinsa sa ne shi bai yarda ba to sai ja ila amma a ka'ida ta auratayya ana so a samu amincewa juna wato duka bangarorin biyu su amince wa juna idan har aka rasa aminci tsakanin bangarori biyu to zama zai wahala ya kyau zai wahala ya sauraka ba daidai ba ne miji ya zargi matarsa akan abin da ba shi da wata hujja ba lalle bane mace tarka zargin mijinta kan abin da ba shi da wata hujja karfa a kanta domin in aka samu zargi ya shiga ciki to zaman ka kewa kuma za ta yi wahala amma kuma wannan zargi ba shi ne mutuwar aure ba yawanci mutane sai a ce in miji yana zargin matarsa to aurensa ya lalace ko in tana zargin mijinta ba su da aure wannan ba gaskiya ba ne a zargi shi kadai baya rusa aure in akwai ciki ga mace miji yake shakkar cikin sa ne to li'ani ake li'ani shi yake raba kuma bayan an je an yi wannan rantsaran sai a gaban alkali to shikenan aure tsakanin su kuma ya zama haramun har abada ta zama ba mata shi ba la sabila laka ilaiha kuma yana nabi yake ga masa shikenan kun rabu ka kama gabanta ka kama gabanta baka da wata kuma hanyar da zaka kara haɗewa da ita to wannan an yi la'ani in ba a yi la'ani ba tana na matarsa ce shi yana na mijinta ne illa iyaka dai kawai a gaya musu cewa su daina yawan zargi zargi ba shi da kyau mummunan zato ba shi da kyau ba ga miji da mata ba ma ko ga mutum da ɗan uwansa musulmi musulunci baya son abin walaula islamaitu mu zanna almu'minu wal bi anfusihim khaira qalu hadha mu mubin Allah ce ina ma da da suka ji ana ta yada maganganu muminai maza da muminai mata su yi wa junansu kyakkyawan zato kuna ka ana son koyaushe mumini ya yi wa dan kyakkyawan zato da yawa uwansa mumina kyakkyawan zato ita ma ta yi wa dan uwanta mumini kyakkyawan zato shi ya abin da shi ma ya mata kyakkyawan zato wannan shi ne abin da musulunci yake sai dai in an samu wani hujja karfa kana ka samu wani dalili kamar yadda wani zo cewa annabi sallallahu alaihi inna zawji eh, la inna zawji inna ya rasulullah inna inna imra'ati la taruddu yada labisin qala talliqha qala inni uhibbuha qala amsikha idha yazo cewa annabi sallallahu alaihi rasulullah ni ko ta duk wanda ya kawo hannu ba ta kabe hannunsa duk wanda ya miƙo hannu ba ta tura hannunsa annabi sai ka sake ta tunda dai har kana ga irin zan bai kamata ka zo da ita haka ba ya rasula ina san ce to ka sai kina ka rike kai ka haka saboda ka in wani abu ne da ya tabbata ka gani shikenan in abin ya yi tsanani har ma kana zargin ka da cewa kare wasu hujjoji da suke nuna cewa eh ba matar kirki bace fasika ce da sauransu Allah ce azani la yankihu illa zani ya aw mushrika wa tu la ha illa zanin al mushrik wa hurrima zalika 'ala al-mu'minin saboda ka kai mumini abinda da kake mumini bai kamata ka zauna da ita ba in har kasancewa cewa tana bin wasu kana da tabbas kana da hujjoji masu ƙarfi to bai kamata ka zauna da ita ba rima zalika alal mu'minin an haramta irin wannan Allah ta'ala na cewa al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat mata na banza to je can su haɗu da mazan banza mazan banza su nemi matan banza amma mata na kirki su da mazan kirki mazan kirki su zauna da matan kirki haka Allah ta'ala ya hada abu الخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات للطيبين lit-tayyib haka ubangiji ta'ala ya hada haka idan har ka tabbatar da hujjoji ba zargi ba zargi bai kamata a yi shi ba to shi kenan sai ka haƙura da ita sai baban halima ungogo wanda ya ce ya ingancin cewa sabai tufafinsu yana mutuwa ta kafada saboda daidaita sahu da kuma haɗa kafada a cikin sallah kai wannan ba gaskiya ba ne na haɗa sahu ne zai kafada su da abin nan an ce dai suna haɗa kafada su da kafada da diddigen su da diddige da idan sawun su da idan sawun kuma da zuwa cikin hadisun na umar ibn bashir a cikin sayar bukari فرأيت أحدنا يرزق كأبه bi صاحبه ومنكبه بمنكب Yana ينا ka kafadarsa da kafadar dan uwansa diddigensa da diggen dan uwansa wannan shine abin da hadisin ya faɗa amma cewa har kayansa sun mutu ta nan saboda tsabar yadda suke gogar juna wannan kuma dai kawai wani da yake so ya kunyu ta abin sosai amma ba ba hadisin bai faɗa kan sai abubakar dabiti wanda ke cewa mutumin da ya karbi gona jingina shin zai iya noma ta idan da yardar mai gonar idan mai gonar ya yarje masa ya noma ta domin yana ganin in ya batta haka a hannunsa jingina kuma bai noma ta ba ma watakila za ta iya samun matsala ya ce na yadda ka noma shi ke nan sai ya noma amma in ba da yaddarsa ba a kayan jingina idan ba kana wahala da su ba kamar a baka jinginar doki a ga dole ka ciyar da shi ka shayar da shi ko a baka jinginar dabbobi dole ka ciyar da su ka shayar da su to anan an yadda ka yi amfani da su gwargwadon abin da kake kashewa na ɗawainiyar su in dabbobi ne ka sha nunan su gwargwadon abin da kake ba su na abinci amma gona wadda ba ba wani abu da za ka yi mata na wahala to kaga anan ba dalilin da ta ka more ta sai da izinin wanda ya baka jingina inda izininsa ne ya yaje maka shi kenan. sai ibrahim baba wanti wani ke cewa malam menene sai hancin yin addu'a yayin da ake tare da ya ikama akwai hadisai biyu da basu inganta ba sun nuna haka akwai hadisin jabir cikin musul imam ahmad idza sawzat idza salat idza sawzat as-salah futihat abwabus samaa wa ba du'a idan aka yi ikamar sallah za a bude kofofin sama kuma za a amsa addu'a hadisi ne da'ifi yana cikin wasu da imamu ahmad a sa akwai abdullahi bin lahiya haka na akwai hadisin sahal ibn sa'ad hadisin sahal ibn sa'ad wanda yake cewa ah, ana karba addu'a lokacin da ake ta da sallah hina tuka salah tujiba li kulli da'in da'awatu idan aka tsara ta da sallah kowa in yi addu'a ana ansa addu'arsa hadisi ne munkar yana da launi kwarai da gaske hadisin ba haka yake ba hadisin yadda yake idan ana kiran sallah sai wani cikin masu ruwayar sai ya canza abin ya mai da shi sau sauraka abin da ya tabbata kiran sallah idan ana kiran sallah ko aka yi kiran sallah ma bainal azani wal ikama addu'a la yuraddu ma bainal azani wal ikama addu'a ba a mayar da ita lokacin da ake kiran sallah ko lokacin da ake tsakanin kiran sallah da ikama an yi kiran sallah kafin a yi ikama wannan lokaci ta zara ce da mutum zai ta addu'a har lokacin da za a yi ikama amma bayan an gama ikama ko ana cikin ikama babu hadisi sahihi da ya tabbatar da wannan hadisai guda biyu ne wanda kuma dukkaninsu malamai sun ce ba su inganta ba kuna ce malam da Allah a ji hankalin iyaye kan muhimmancin sanya wa albarka da kuma illar aibatarsu daga jibril babu shakka kowane mutumin kirki so yake Allah ta'ala ya bashi zuriya ta kirki haka annabawa suke roko haka muminai na kwarai suke addu'a suna roko ba wanda yake addu'a da roki zuriya da take ba mai ba ta kirki ba nabi zakariya Allah ta'ala ya gaya mana hunarika da zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami addu'a. annabi zakariya ya addu'a ce Allah ka bani zurriya tayyiba wato zurriya ta kirki ta kwarai mai addini mai mutunci haka nan mu'minai su ma Allah ta'ala Ibadun rahman da ya gaya mana kuma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allah ka ba mu ta hanyar matanmu ka ba mu zurriya wadda take tsayi ba ka ba mu zurriya wacce ke ta kirki ka mutanen kirki da annabawa gabanin eh, a baya duk sun kasance suna roƙon zurriya ce tsayi ba to kaga mutumin da yake son zurriya tsayi ba kai ba zai rika yi wa 'ya'yansa mummunan addu'a ba ka duba maryam alayhi tun daga ciki take wa abinda ta ɗauka take masa kyakkyawan fata kake cewa ya ubangiji na abin da na baka na baka abin da yake ciki na ya zamana mai hidima gare ka a lokacin da ta haifi abin da yake cikin ta kuma sai ta ganin mace ce to a wannan lokaci take cewa falamma wada'ata qala wa inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima a wa laysa ta kal unsa wa inni ta maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min shaytanir rajim bayan haihuwarta ta gama tace sai Allah gashi ta zama mace dai kuma na da can nazartu laka ma fi batni muharrara taqabbal fa taqabbal minni innaka antas samiul alim da ta haihu ta gama tace ta cito gashi mace ce kuma mace ba za ta taba zama kamar namiji ba amma na sa mata suna maryam inni sammaituha maryam inni ha bika wa zurriyata min ash-shaytanir rajim ina neman ka ka tsare ta da ita zurriyarta wato da ita da abinda za ta haifa daga shaytan wato tana jaririya tana yi mata addu'a mai kyau tana neman Allah ta'ala ya tsare ta nabi sallallahu alaihi wasallam idan Hassan da Hussein suka shigo addu'a yake musu ayyuka kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lamma haka yake musu addu'a to kyakkyawar addu'a ake so iyaye su kai wa 'ya'yansu na sallallahu alaihi wasallam ce la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum fatuwafiqu sa'atan yastajibu Allahu fiha du'a du'a'akum kada ku rika yi wa kanku mummunan addu'a kan ku yi wa ƴaƴanku mummunan addu'a kan ku yi wa iyalanku mummunan addu'a kan ku yi wa dukiyoyinku mummunan addu'a ko dukiyarka ko dukiyarka kakkai mata mummunan addu'a ba da ba da ka tsuguna ka haifa kuma kai masa munan addu'a ko dukiyarka ko motar ka kakka tsine mata don salasalaba yana tafiya da wani yana kan abin hawansa abin hawan yana cijewa yadda ke shi ya ce da shi ya ce da abar hawan mal'una na ya ce to ba za a tafi yanzu la'ananna da mutu ba za mu tafi da kai kana kan la'ananniya ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya la'anci har abin hawansa saboda ka ba daidai bane iyaye su rika yi wa 'ya'yansu nuna addu'a ku rika yi musu addu'a mai kyau ko da ba su yi daidai ba ce Allah ya shirye ka Allah ya gyara ka abinda ya kamata Allah ka shirye shi amma tsinewa wannan ba ba ɗabi'a ce ta ta ta mumini ba ba ɗabi'a ce ta musulmi ba saboda ka baya ya dacewa sai Ahmad Yarima Jos wanda ke cewa malam matar da ta nemi mijinta ya sake ta saboda yau baya kula da haƙoƙin da suka rataye akan kan sanata ta yi laifi yana da kyau a je a zauna gaban masu sulhu da tsarin bangarorin biyu mijin da mata abin da bangarorin mijin da ita matar a ji ta bakinta ji ta bakinsa wani lokaci akan yi da awar haƙoƙin da ba haƙƙi ba daga ji mace tana cewa baya ba ta haƙƙinta kuma aka tambaye ta mai haƙƙin na sai ta faɗi wani abin da ba musulunci bai lissafa wannan cikin haƙoƙi ba ta kila dai wani abu ne na ihsani idan yayi to za a ce yayi ihsani in bai yi ba kuma za a ce bai bada haƙƙi ba wani lokaci akan iya samun mummunar fahimta wajen haƙƙin ta nemi wani abu da ba haƙƙin ba ta kira shi haƙƙi to a irin nan kaga sulhu shi zai sa a fahimtar da juna kafin batun neman saki don kuma ya tabbata cewa a'a haƙoƙin nata na gaske din baya bata baya kula da ita baya ci da ita baya sha da ita ya batta sai dai ta fita ta nemo ta ci da kanta ta sha ta ci da kanta ta sha da kanta wataƙila in tana da ya'ya ma ita take jin ita ke wato ɗaukar ɗawaniyar su baya baya kula ta to mun shakka wannan ya shiga haƙƙinta kuma da zarar ta daga sa zuwa ga alƙali alƙali ya ji basu ya ji shaidu babu shakka zai iya cewa ko dai ya gyara ko kuma ya sallame ta suna da haƙƙinta nemi haƙƙinta walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf Allah ta'ala cewa walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf irin yadda suke da yadda haƙƙi yake akan mace haka ne ita ma take da haƙƙi akan mijinta haka Allah ta'ala ya ce saboda haka yadda zai nemi haƙƙinsa a gunta ita ma ta nemi haƙƙinta a gunsa to da alƙali ya ji cewa hukukin lalle haƙƙin ne da gaske to zai iya gargadinsa ya ba shi dama ya je gyara in bai gyara ba to alkali na iya umarta sai ya sake ta na kuma laifi ta a nan ba sai kwan ibrahim suleiman gawa ciki wanda ke cewa shin akwai laifi ga wanda ya je ɗaurin aure ba tare da an gaice shi ba? dauran aure ba ba wani maganar laifi idan kaji don shi dama ɗaurin aure da ake bukata ko dai a samu shaidu guda biyu adalai in ba a samu shaidu guda biyu ba a yaya ta auren to kusan mu ilalun nikah ne yanzu ake wannan taron da ake ba na shaidu wani shaidu guda biyu adalai ake bukata to amma mu akan yi ilan ne shine wasu malamai suke cewa shine wajibin ma a samu ilani wato kowa da kowa wanda dai ya kamata ya sani ya san cewa wani ya aurwance a baza labarin saboda ka wannan gayyata da ake a taru kusan baza labarin ne kawai aka yi amma ba shaidu bane shi yasa a gurin ba a cewa kun shaida kun shaida ba ba ba wani bukatar kun shaida kowa ya gani akwai wanda zai je ya ce shi bai yadda ba shi bai shi ba a yi ba auren nan shi bai babu ba bukatar kun shaida mun shaida kun shaida mun shaida so dan mutum ya je ya halarci gurin ba wai ka'ida bace sai an gayyace shi inda ake bukatar a baka gayyata kafin ka je shine mutum yayi abinci gidansa ya ce wa wasu abokansa mutum biyu uku hudu ku zo mu ci abinci to in wani na biyar zai bi su to ya kamata in ya bi su an je can su sanar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da wani ya gayyace shi yayi abinci ya gayyace shi annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya bi shi da ya ka zo kofa ya ce to wani ya biyo ni ka yadda ya shigo to a lokacin da bai yadda ya shigo ba sai ya ce to kai hakuri ka koma ya ce ya yadda ya shigo to irin wannan shine ake bukatar gayyata amma don zuwa daurin aure wannan ba ba wani bukatun sai ya lalle an gayyace ka sai wani ke cewa cikin malam da ke kawo tashin tsigar jiki ko me ya kamata mutum ya karanta a lokacin da mutum ya ji irin wannan abu to Allah ban sani ba ban san me yake kawo shi ba ko ban san me ake karantawa ba sai sakon Rabiu Garba wanda ke cewa yayi matsayin furucin mijin da ya ce wa matarsa idan ta fita a bakin aurenta kuma sai ta fita shin idan sakin yayi wu a nawa za a lissafa shi wannan shi ake kira talaqul mu'allaq sakin da bai sake shi ba ya data ya shi da wani abu a wurin wasu malamai suna cewa saki ne amma wasu malamai suna cewa ba zai zama bai zama saki ba sai ya tabbatar da shi a mutum ne ya faɗa wa matarsa cewa in kin fita daga gidan nan ko in kin shiga kin je gidan suwa ne ko in kin yi abu kaza na sake ki to sai kuma ta yi to abinda wasu daga cikin malamai suka ce aje a tambaye shi to kai gashi ta yi sakin kai nufi damun ko ko a kawai barazana kake so kai mata ka tsorata ta yadda in tunda yadda kada ta yi abu in fita ne kada ta fita in yi ce wallahi ni dai na faɗa ka ne don ta ji tsoro to shi saki yana da alaka da makasid ne da niyyar mutum da kasadinsa in sa bai dace da abin da ɗinsa ba a ba ba a ransan ya ce saki yake nufi ya shike da ya zama saki kuma saki ɗaya ne ba wai saki ne ba ini ba saki ne guda ɗaya na sake abin da cin kika fita a bakin aurenki sai ta fita to kai ta fita eh dama ina faɗa na ce a bakin aurenka shi kenan ta sako kuma saki ɗaya ne ba ba saki uku ba idan ya ce a'a ni fa ba fa saki so ne kawai ta ji tsoro to a nan ba a zartar masa da saki wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai akwai wanda suna ga saki ne amma dai wannan ra'ayin shi ya fi kusa da dacewa kuma zai warware matsaloli don da yawa wasu sukan faɗa haka da niyyar barazana sun yi haka ne don barazana ba wai har zuci sakin suke nufi ba wani yana da confidence cewa ba za ta yi ɗin ba kuma ƙarshe sai ta yi ita ma kuma abin ya dame ta shi ma kuma abin ya dame shi Ta wannan ra'ayin na malamai shine a mun a ita rusa gidaje a ita rusa auratayya to alhamdulillah malam Allah ya saka da Ba su rabo duka duka anan ga kwarshen shirin a wannan rana ta Lahadi sai dai za ku iya ƙara sauraron mai ta waɗannan shirye-shirye na jiya da kuma na yau ɗin a ranakun Talata da kuma Alhamis a da misalin karfe biyu na rana kuma za ku aiko da sakonnin ku kuma akan lambobin wani da aka saba na uku? ko kuma biyu? ko kuma akan 0700 uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma dai cikin adireshin mu na imel din nan a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahama da ke dandalin misali zumunta na facebook a wajen sashen addinin musulunci na gidan rediyo rahma farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita uku a zunguna fm da kuma shi malami a dr sheikh muhammad sani Umar, jan lemo babban malami a tsangayin nazarin shirya da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano wanda ya samu damar amsa mu kutun da kuka aiko da kuma bashir idris ungwaggo wanda ya fitira mana sautin akan na'ura anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai war mako idan allah ya kai mu كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما